A Bu era uma menina que andava toda desengonçada, com o nariz escorrendo, cabelo todo pra cima. Daí colocaram o apelido dela de Bu, que sempre quando ela chegava ela assustava todo mundo. <laughs> Só que faz uns 5 anos que eu não vejo a Bu, mano. Aí ontem, tá eu com meus parceiros curtindo na baladinha, chegou uma mina gostosa pra caralho falou: Oi, Gusta. Falei: Oi. Ela: Sou eu, a Bu. Não é possível eu tive que falar assim pra ela, ó. Eita, você tá bonita, eita, você tá gostosa, eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa, eita, você tá bonita, eita, você tá gostosa, eita, você tá cheirosa, você tá maravilhosa. Hoje a bota tá bonita, hoje ela tá malvada. tá bonita, hoje a tá tarada. Depois que ficou grandinha, ela ficou mais safada. Taca, taca, taca, bunda, taca, taca, taca, raba, taca, taca, taca, bunda, taca, taca, taca, raba, taca, taca, taca, bunda, taca, taca, taca, raba, taca, taca, taca. Grande, hein? Pode vir em mim, você tá grande, hein? Pode vir em mim, vem que hoje eu tô facinho, hoje eu tô moleque. de Vini era uma menina que andava toda desengonçada Não é possível Eita, você tá bonita Eita, você tá gostosa Eita, você tá cheirosa Você tá maravilhosa Eita, você tá bonita Eita, você tá gostosa Eita, você tá cheirosa Você tá maravilhosa